Azaroaren amasia gaurkoan peiotxe berrigunan. Egunon. Joaren gira begizere gibelera, bostun tamairu urte gibelera, eta mentura zara historiaren parte ilun bat edo aipatzen dugu? Bai ez bikaina behar bada, edo ez biziki baiko ga, eh, hori da, emila bosteun eta sortziko azaroaren amaseian, beraz duela bosteun eta urte susen. Bizkaian kokatzen den uh, mungia egiaren uh, hilegian emazte bat urkatzen eta erretzen dute. Bera deitzen zen Maria San Juan de Garonda, emagina zen, eta bon salaketa batzuen ondotik iduriz uh, arazoak ditu justiziarekin, eta partikulazki inkisizioarekin, beraz mm. inkisizioa, eh, azpimahatu konuke, eh. Elizak martxan ezagizuen hauzitegi hori dela, eh, erretikoak edo Elizaren kontre, Eta balorean kontre joiten zirenak, eh, edo zigortzeko, plantan ezagia izan zen auzitegia. Beraz, Bilbon uh, egoiten da preso, eta gero Durangon eta hor uh, maiatzaren ogoita behatzian, urte hartan, hasten da beraz uh, eh, inkizizioaren inkesta. Badakigu, eh, artxibetan hori uh, irakurtzen alda, tortura izugarriak, eh, usu hola gertatzen zen, pairatzen ditu, eta gero beraz eh, erabakitzen dute hiltzea, beraz urkatua da eta gero ege. Iduriz eh, bere hamak ber gauza bizi zuen, ogoita amak urte aintzin. Usu aipatzen da Elizaren eragina, enkisizio eh, hortan, mena ez da hori bakarrik izan, eh? Ez, hala, eta iduriz Europa osoan zabaltzen den mugimendu bat badugu. Hor kokatzen gira erdi aroaren bukaeran, hor gertatzen da garai bat eh, berpizkundea, eh, jonezanz delakoa, haintzinamendu eh, garai bat. Baina eh, hor berpizkundearen testu inguruan nunbait agertzen da, eta hori azken ikerketa batzuen araberan emazteek, piskat eh, eragin edo autonomi gehiago lortzen dutela. Hala, simbolo gisa hori interesgarria da, badugu uh, François Premier egearen uh, eh, margaita, eberaz, uh, Nafarroako egegina izan den dena, eta bera arteak uh, sustatzen ditu, idazten du ere, nobela batzuk idazten ditu, eta nunbait da, wala, emazte goera behi horren simbolo gisa ikusten aldugu, uh, badakigu ere noblezian partikulazki, emazteak uh, eskolara eh, joiten direla, beraz badutela hezkuntza gehiago, beraz emeki emeki emazteak hartzen du eragin bat gizartean, eta hori gizonek biztan dena, usaian bezala, gaizki ikusten dute, beraz uh, misogini edo emazten kontrako garai bat jatzen sartzen gira, beraz, merda ulertu ere, emazten kontrako izanen diren gauzak. Horrez gain, beste ikerketen batzuen araberan beti, medikuek ikuspundu nunbait ezeskor bat ah, garatuko dute, emaztearen ah, ikuspundu ezeskor bat, erranez adibidez, gizoren baino usain txajago bat eh, badutela, erranez ere seksua jemanetan adibidez, irrisku bat dela emazteak gizonaren zat, beraz, hala, ez da bakarrik erizaren eragira, beran, orokorki gizon honen gizartearen uh, eragin bat. Hmm. Aipatzen zinuen, eraz duela bostzun eta amairu urte eh, Maria San Juan de Garondaren uh, eh, egetzea, ez da inaspaldi ere baina ez da izan kasu isolatu bat, besterik izan da Euskal Herrian? Ez, hala, hori da, eta beste ikerketa bat zuen araberan, behar ditugunak sakondu behar bada, man, iduri luke, nunbait eskoalegian uh, emazteak beste eskoaldean baino autonomioino gehiago bazuela, aipatzen da, adibidez, lapur urdin, eh, marinelak joiten zelarik eh, asteak edo hilabeteak, emazteak nunbait bakarrik egoiten zirenak, nunbait autonomi bat ezagutzen zutena. Behor, badakigu eta aski famatuak dira, eh? amazazpigaren mendearen astapenan partikulazki, de lankra, sortzez edo jatorriz barkatu jutsitarra zena, de beraz eh, animaleko ala, aski bat eginen duela lapurdin, badakigu ere nafajoan zugara mordiko eskualdean, izanen dela sorginen kontre, krakoen artean mistan dena sorginak eh, animaleko izi bat eta beraz hauzi eh, hainitz. Beraz orukorki, horki, eskualegio osoan olako gertakariak uh, izanen dira. Egan eh, behar da eh, Europa osoan izanen dira, beren bereziki iduri luke eta egan behar da ere, beraz inkisizioa, ipatutan inkisizioa, desagertzen dela ofizialki bakarrik emeretzi garen mendean. Eta bukatzeko egan ezak ere prentsan, eh, artikulu batzuetan, hor, irakortzen alzen duela gutxi, Eh, munduko eskualde batzuetan badirela olako gauzako ino, eh, emazteak sorgin oraino bezala ola, ikusiak direla bai, olako mm. gauzak gertatzen dira munduko toki batzuetan Ebe, peio etxe berri, mile esker? Mil esker, bai, eh, hiri eta zuber? Eta eldo nastarte Hai, sorti